svešvārdu ievārījums, raidījums reliģisku terminu skaidrojumiem. Šodienas burts ir burts p patena no grieķu vārda šķīvis. Tātad patena liturģisks trauks dažādās formās, uz kura uzliek hosties evaharistijas celebrēšanai. Vai arī līdzīga nozīme - patena, plakans trauks ar rokturi, kuru tur rokās ministrāns vai cits kalpotājs, kad tiek izsniegta komunija, lai novērstu visvētākā sakramenta nokrišanu zemē. Un tagad neliela iedziļināšanās. Nu, parasti patēnai ir veidota no metāla, no, no nu, tā kā biķeris, kā, kā arī citi liturgiskie trauki. Tomēr arī ir eh, iespēja, ka mākslinieki, kuri eh, veido tādus traukus, var to darīt arī ar citiem materiāliem. Piemēram, ir eh, metāls ar keramiku. Ļoti skaistas es redzēju Romas veikalos, kur var nopirkt tādus traukus, ļoti skaistas es nezinu, vai, vai ir īsti labākie liturgiskai kalpošanai, kā mākslas objekts. Bet e, īstenībā patēnā ir kas šķīvis, ka e, kalpo kā viens no tādiem objektiem pie altāra, kuram svarīgāka ir funkcija nekā forma. Kā parasti, mazliet no vēstures. Patēna ir kopā vienmēr ar biķeri, tā kā draugs ar draugu tie ir paši nozīmīgākie liturģiskie trauki, sākot ar pirmajiem kristietības gadsimtiem. Tie ir priekšmeti, kuriem ir tieša saskara ar evaharistiju. Tos var izmantot tikai šim nolūkam. Pret tiem nepieciešama vajadzīgā cieņa, tiem jābūt izgatavotiem no cēlmetāla vai citiem cietiem, nesalaužamiem un nevainojamiem materiāliem bet, kā jau priesteris teica, varbūt arī no keramikas apdarinājumiem. Pagātnē no 4. gadsimta patena simbolizēja jauno Jēzus kapu, jo uz tā novietoja Jēzus miesu. Tā ir plakana vai apaļa forma. Patena ir simbols, kas atgādina, ka visa dieva tauta ēd no vienas maizes, no viena trauka. Kategēzē bērniem par to Es stāstu šādi. Vispirms priesteris uzklāja drāniņu, speciāli, kurai savs nosaukums, bet par to vēlāk. Pēc tam uzliek biķeri un patenu. Un biķerī e, tiek ieliets vīns un ūdens, un uz patenes ir vēl nekonsekrētā, bet kura tiks konsekrēta maize. Piemērs vārda pielietojumam. Tātad, ja, ja tu esi izgatavojis jauna dizaina patenu, Tādā gadījumā, vai ja tu gribi ar to nopelnīt, tev noteikti jāiesniedz arī patentu. Un tās ir divas dažādas lietas - patena un patenas patents. Burts ir. Burts B. Biķeris. No latīņu vārda bikārium - glāze. Liturģiskais trauks, kurā mises laikā ielēja vīnu, kas konsekrācijas laikā kļūs par Jēzus Kristus asinīm un no šī trauka tiek pieņemta komunija zem vīna zīmēm. Biķeris izgatavots no cēl materiāla, parasti sudraba vai apzeltīts, un speciālā ritā tiek svētīts kopā ar patenu. Un tagad sadzīviskais skaidrojums. Biķeris, kuru izmanto priesteris Euharistijas laikā, ir nu, tāds speciālais trauks, kuram, kuram ir eh, ne tikai speciālā funkcija, bet arī īpašā forma. Var atrast arī vēsturiskus eh, biķerus, kuri veidoti no zelta, no sudraba, bet arī no ķeramikas. Un īpaši man patīk tādi, kuri ir veidoti no koka, olīves koka vai melnā hebana koka ļoti skaisti vienkārši, bet no otras puses var izteikt kādā veidā šo cilvēka roku darbu. Protams, ka iekšpusē ir no metāla, tomēr arējā forma var būt ļoti dažāda. Arī ar mozaīkām, no dārgiem akmeņiem, no vulkāniska stikla vai citiem materiāliem ļoti skaistas lietas, kuras grib izteikt, cik dārga mums ir evaharistija, kunga asinis kuru um, pieņemam mises laika. Mazliet no vēstures. Liturģiskie trauki kļuva nozīmīgi sākot ar pirmajiem kristietības gadsimtiem. Tie ir priekšmeti, kuriem ir tieša saskara ar evaharistiju. Tos var izmantot tikai šim nolūkam. Pret tiem ir nepieciešama vajadzīgā cieņa, ir jābūt izgatavotiem, kā jau teicu, no cēlonetāra, bet varbūt arī no citiem materiāliem, kas ir cieti, nesalaužami un nevainojami materiāli. No seniem laikiem no biķera senajā Grieķijā dzēra vīnu, bet biķeri kā sakrālie liturģiskie trauki veidoti dažādās formās. Romānikas stila kausi bijuši ar piltuves kātu, kā arī dekorēti ar figūrām – gotikas stila kausi no 12. gadsimta bijuši gan apaļas, gan četrstūru, sešstūru, pat lapas formā. Renesants un baroks stila biķi ir bijuši ar slaidāku bludiņu viducīti, lielāku kāju un dekorēti ar ornamentiem. Reizēm tie bijuši pat bumbierveidīgi. No 11. gadsimta ir aizliegums izmantot stiklu, ragu un varu, jo tie ir viegli oksidējami alva gan bijusi pieļaujama. Bet eksegēze Jēzuītu tēvs paustī atsauc uz psalmu 65, sakot, 60. psalmu 5. pants tekstu, tu esi savai tautai līdzis pieredzēt daudz grūtību. Esi mūs dzirdinājis no biķera ar skurbumu vienu, kas dzērājuma krogā rada trauksmi bet savukārt 116. psalmā 13. ir izteikta pati biķera visdziļākā būtība, kā jau to priesteris teica, ka tas ir viscēlākais, vissvarīgākais vis draugs. Un tur teikts, es pacelšu svētības biķeri un piesaukšu tā kungu vārdu, jo vīns biķerī kļūst par Kristus asinīm mūsu pestīšanai. Un šeit arī atbilde, kāpēc tik skaisti